Godāmie klātsošie, brāļi, māsas Kristū, cienījamais tēvs Oskar, teikt, jūs esat eh, šīs eh, nemitīgās tautu rožkroņa kustības eh, kapelāns, katru reizi mērojot garu ceļu, lai būtu šeit, stiprinātu, iedrošinātu. Godāmie klātsošie arī caur radio Marija Latvijas starpniecību Patiešām šodien tie mums ir skaisti svētki. Jūtamies gandarīti, priecīgi un pateicīgi, jo tā ir privilēģija būt jaunavas Marijas patvērumā ar šo baznīcas ieteikto, pārbaudīto svētīgo līdzekli, kā rožu kronis, uzticīgi sekot Kristum. Patiešām svētajam Dominikam, kuram tradicionāli piedēvē rožu kroņa lūkšanas e, izveidošanu 13. gadsimtā, viņš uzsvēra, ka šī lūkšana ir vislabākais līdzeklis cīņā pret ļaunumu, ka tas dod daudzas garīgas uzvaras svētības. Un viņš pats e, ne tikai lūdzās šo lūkšanu, bet vēlējās, lai caur to cilvēki iepazītu Kristu, lai uzticīgāk sekotu viņam iepazīstot Dieva vārdu, kuru caur rožkroņa lūkšanu mēs apceram, kuru mēs meditējam. Svētais Ludvigs Marija Griņons no Monfortas 18. gadsimtā, šis franču priesteris, kas arī godināja Mariju, raksta, ka rožkroņa lūkšana ir visvērtīgākais lūkšanas veids, vislielākais garīgais palīgs. Daudzi svētie Un īpaši jau tagad svētais pāvests Jānis Pāvils II savā vēstulē, kur viņš veltīja rožukroņiem 2002. gadā, viņš saka, ka rožukroņa lūkšana ir mana iemīļotākā lūkšana, brīnišķa lūkšana, brīnišķīga meditācija. Viņam mēs īpaši pateicamies par gaismas noslēpumu. Jūsu uzticība, jūsu lūkšanas dedzība ir arī citus pamudinājusi lūgties un, piemēram, mūsu draudzē, ne tikai pēc rīta dievkalpojuma roža kronis katru dienu, bet katru vakaru mēs caur interneta starpniecību, tādā Zoom platformā, katru vakaru esam pulciņš, lai apcerētu, pārdomātu, meditētu. Un šī lūkšana arī mūsu draudzē jau vairāk kā iesākās ar Covid, praktiski četri gadi, kur nepārtraukti mēs satiekamies tādā veidā. Bet 30 eh, gadi, protams, tas ir eh, liels eh, garīgā brieduma laiks, ko baznīca novērtē un ar ko mēs varam būt pateicīgi. Jo mēs neesam vieni, mēs tiekam ietverti citu lūkšanā, mēs veidojam šo lūkšanas žēlastības ķēdi. Mēs saņemam atbalstu, garīgu stiprinājumu, un arī mēs to dodam baznīcai, to dodam tiem, kas lūdzās kopā ar mums. Var teikt, tā ir žēlastību, dāvanu apmaiņa. Mazā Terēze, kas arī ir viena no šīs draudzes līdz aizbildnēm, atzina un raksta, ka rožkroņu lūkšana viņai sagādā sākumā zināmas grūtības bet viņa vienmēr ir atzinusi un augsti vērtējusi tieši rožu kroņa nozīmi garīgajā dzīvē. Īpaši tas mūs atver Kristus mīlestībai, dievmātes godināšanai, ka tieši tādā veidā mācoties arī iepazīstot labāk šīs lūkšanas spēku, mēs paši arvien vairāk ieejam Dieva mīlestībā. Brāļi, mēs Kristu šodien lūgsim spēku, lūgsim garīgu stiprinājumu mūsu ticības ceļam, un tas visdrošāk un vislabākā veidā mūs arī sagatavo lieldienu svētkiem. Šodien kopīgi mums ir tik skaista līdzība, tieši kā izvēlēta, jo ir runa par svētkiem, runa ir par to svētku mielastu, ko Tēvs ir sagatavojis savam dēlam atgriežoties Vēlos ar jums eh, pārdomāt šo līdzību. To varbūt neanalizēt tik sīki, jo esmu pārliecināts, esam dzirdējuši daudz komentārus šo lūkšanu, ko citi sauc par pazudušā dēla atgriešanos, bet īstenībā daudz lielāka drāma ir vecākajam dēlam. To varētu saukt arī par vecākā dēla drāmu, bet mēs kopā šajā svētku dienā pievērsīsimies vairāk debes tēva žēlsirdībai. Jo tieši šī tēma vijās cauri. Mēs to dzirdējām pirmā lasījumā, dzirdējām šodienas psalmā un eh, psalma referēnu atkārtojumu, ka kungs ir žēlsirdīgs un labvēlīgs. Un tāpēc uzlūkosim tēva žēlsirdību. Ar šo līdzību žēlsirdīgais tēvs pacietīgi mūs gaida un vēlas katru no mums piespiest pie savas sirds. Izejot pretī jaunākajam dēlam, kas atgriežas mājās no tālas zemes, tēvs grib, lai arī vecākais dēls, kas dzīvo viņam līdzās, piedzīvotu tikšanos un prieku par notiekošo. Bet, diemžēl, redzam, ka vecākais dēls negrib dalīties tēva priekā. Vecākais dēls izvēlas stāvēt malā, noslēdzies sevi Viņš izvēlas izolāciju, un viņa sirds piepildās ar skumjām un rūkumu. Pāvis Francis saka, uz māju sliekšņa mēs atklājam cilvēcības noslēpumu. No vienas puses mājās ir svētki par godu dēla pārnākšanai, bet no otras puses valda skumjas un sarūktinājums par to, ka brāļa atgriešanās tiek atzīmēta tik svinīgi ar tādu prieku. No vienas puses tiek izrādīta viesmīlība tam, kas tālumā pieredzējis postu un ciešanas, kas iespējams vārties pa zemi, kas smirdēja un bija gatavs ēst to, ko ēda cūkas, bet no otras puses gaisā virmo naidīgums, neapmierinātība par to, ka šādam necienīgam cilvēkam tiek izrādīta uzmanība, mīlestība, tiek sarīkoti šādi svētki. Var teikt, ka šajā evanģēlīja fragmentā mēs redzam spriedzi, kāda var pastāvēt starp cilvēkiem un kāda var būt arī katrā cilvēkā. Spriedze rodas tad, kad centieni panākt mieru, brālīgumu, taisnīgumu un mīlestību sadurās ar šķelšanos, ar nesaskaņām, agresiju, konfliktiem. Un uz šīs mājas sliekšņa redzam tēvu, žēlsirdīgo tēvu, kurš vēlas, lai viņa priekā varētu dalīties arī viņa bērni. Savstarpējās attiecībās nereti var iezakties naidīgums, dusmas, atriebība. Bieži vien mēs paši varam nevēlēties saprast vai pieņemt otru cilvēku, tomēr pieredze rāda, ka tas nav ceļš, ka tas patiesībā ir strupceļš un ka patiesībā mēs vienmēr esam zaudētāji izvēloties šo ceļu. Un tāpēc Dieva vārds, tāpēc Jēzus mūs aicina pacelt savu skatienu un uzlūkot tēva sirdi, tēva žēlsirdību. Mēs esam viņa mīļotie bērni. Apzinoties šo patiesību, mēs varam raudzīties uz citiem nevis kā ienaidniekiem, bet kā uz brāļiem un māsām. Katrs no mums Savā veidā ir aicināts rakstīt līdzību par pazudušo dēlu un īpaši domāt par turpinājumu. Šim stāstam nav nobeiguma. Mēs redzam, ka tēvs aicina vecāko dēlu ienākt mājās, piedalīties žēlsirdības svētkos, bet evaņģēlīja autors nemin viņa lēmumu, viņa izvēli. Var teikt, tas ir nepabeigts stāsts un aicina katru no mums izvērtēt, pārdomāt, sakārtot savas attiecības, patiešām iet tēva namā. Mēs zinām, ka tēva mājās mājokļu ir daudz, bet ko darīt ar tiem, kas nevēlas iet, kas nevēlas ņemt dalību tēva priekā? Dievs, kā mīlošs tēvs, mūs gaida. Viņš ir pacietīgs, viņš vēlas katru piespiest pie savas sirds. Un tāpēc, brāļi, māsas Kristū, Pāvests Francis saka, Dieva sirds vienmēr paliek atvērta un svinēt viņa žēlsirdības svētkus nozīmē iet, pieņemt viņa žēlsirdību, nozīmē vēlēties atgriezties, izmainīties. Dievs, saka Pāvests Francisks, nav sīkumains Viņš dod visu, Dievs neapstājās, Viņš skatās, gaida, Viņš vēlas mūsu atgriešanos, vēl vairāk Dievs iziet pretī, Viņš meklē katru dienu mūs no jauna. Tāpat kā to Viņš ir darījis līdzībā par pazudušu avi vai pazaudēto drahmu, Viņš mūs meklē, Viņš pēc mums ilgojās. Svētie raksti saka, ka Dievs priecājas debesīs ir lielāks prieks par vienu grēcinieku, kas atgriežas, nekā par simts taisnīgajiem. Tieši šodien šo žēlsirdību apliecina Dieva vārds jau vecajā derībā. Dievs netur mūžīgi savas dusmas, jo viņam patīk žēlsirdība. Viņš atgriezīsies un iežēlosies par mūs, samīs visus mūsu noziegumus un mūsu grēkus, iemetīs jūras dziļumos. Vai arī šodienas psalmā dzirdējām, cik augstu ir debesis pār zemi, tik liela ir viņa žēlsirdība tiem, kas viņu bīstas. Cik rietumi tālu no austrumiem, tik tālu no mums viņš ir aiznesis mūsu vainas. Šos psalmu vārdus mums vajadzētu zināt un bieži savā sirdī atkārtot. Patiešām atzīsim, ka mums ir ieradums mērīt situāciju un lietas ar savu mēru, un bieži vien mūsu mērs ir niecīgs, ierobežots, nepilnīgs. Tāpēc vienmēr ir svarīgi svētā gara spēkā, un te mums Marija var palīdzēt, atvērties, pietuvoties Dieva žēlsirdībai, Dieva mīlestībai, lai piedzīvotu, kā Dievs vēlas mūs apskaut, noskūpstīt mīlēt mūs ar tādu mīlestības mēru, kuram robežas nepastāv. Brālimās Kristū, atgriežoties mājās, pazudušais dēls kļuva par tēva sarīkotā mīlesta dalībnieku. Mīlests, uz kuru mūs ielūdz debesu tēvs, šis mīlests mums ir Euharistie, svētā mise. Tieši svētā misē mēs esam kā mājās un mājās Ar rožu kroņa lūkšanu mēs vēlamies turpināt, saņemt tās žēlastības, tās pārdomāt, pateikties, tās saistīt ar Dieva vārdu un Jēzus dzīves pestijošiem notikumiem. Tieši Euharistijā mēs jūtamies vienoti, mēs svinam mūsu ticības noslēpumu. Šīs mājas ir mums ir kopības, kopīgas, un tajā mēs katrs saņemam sev garīgas dāvanas. Euharistijas laikā mēs svinam visas baznīcas, visas dieva bērnu ģimenes mīlestību. Tāpēc katram no nu, mums ir jācenšas būt apģērbtam, mīlesta drēbēs, kas ir atgriešanās tērpā. Piedalīšanās Euharistijā vienmēr mūs aicina uz svētu dzīvi, aicina turpināt ceļu, ko mums dāvā Dievs, kurš ir kopā ar mums. Tāpēc eh, pateiksimies par šo rožkroņa dievmātes ceļu, par aizsardzību, ko viņa mums dāvā, par šo arī garīgo pieredzi, ko esam saņēmuši caur rožkroņa lūkšanu, lai tas mūs vēl vairāk stiprina un palīdz mums uzticīgi sekot Kristum. Āmen!